Afaraaita alladhi tawalla, je umemwona yule aliyegeuka? Wa a'ta qalilan wa akda, na akatoa kidogo kisha akajizuia. A'indahu ilmul ghaibi huwa yara, je anayo huyo elimu ya ghaibu basi ndiyo anaona. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, au hakuambiwa yaliomo katika vitabu vya Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, na vya Ibrahimu aliyetimiza ahadi. Alla taziru waziratu wizra ukhra, ya kwamba hakika nafsi iliyobeba madhambi haibebi madhambi ya mwingine. Wa alaysa lil insani illa ma saa, na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyafanya mwenyewe. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na kwamba vitendo vyake vitaonekana. ثم يجزاه الجزاء الأوفى kisha ndiyo atalipwa malipo yake kwa ukamilifu وأن إلى ربك المنتهى na kwamba kwao Mola wako mlezi ndiyo mwisho Waannahu huwa adhaka wa abka, na kwamba yeye ndiye anayeleta kicheko na kilio. Waannahu huwa amata wa ahya, na kwamba yeye ndiye anayefisha na kuhuisha. Waannahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha na kwamba yeye ndiye aliyeumba jozi dume na jike min nutfatin idha tumna kutokana na mbegu ya uzazi inapomiminwa وأن عليه النشأة الأخرى na kwamba ni juu yake ufufuo mwingine وأنه هو أغنى وأقنى na kwamba ni yeye ndiye anayetosheleza na kukinaisha Annahu huwa rabbu shira, na kwamba hakika yeye ndiye Mola mlezi wa nyota ya Shira. Wa annahu ahlaka adan alula, na kwamba yeye ndiye aliyewaangamiza Adi wa kwanza. Wa thamuda fama abqa, na Thamudi akuwabakisha. wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha na kabla yao kaumu ya nuhu na hao hakika walikuwa ni madhalimu zaidi na waovu zaidi walmuttafikata ahwa na miji iliyopinduliwa ni yeye aliyeipindua. Faghashaha ma ghasha, vikaifunika vilivyofunika. Fabi ayi ala rabbika tatamara, basi neema gani ya Mola wako mlezi unaoifanyia shaka. Hadha nadhirun minan النذر الأولى hili ni onyo katika maonyo yale yale ya zamani أزفت الآزفة kiama kimekaribia ليس لها من دون الله كاشفة hapana kufichua isipokuwa Mwenyezi Mungu أفمن هذا الحديث تعجبون je mnayastajabia maneno haya watadhakuna wala tabkun na mnacheka wala hamli wa antum samidun nanyi mmeghafilika fasjudu lillahi wa'budu basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mumwabudu Allahu akbar Allahu akbar Je, umezingatia ukamwona anepuza kuifuata haki na akatoa kidogo katika mali na halafu akakata kabisa kutoa? Je, huyo anayo elimu ya kujua mambo ya ghaibu? Basi kwa hivyo ndiyo anayajua yanayompelekea kuiacha kuifuata haki na akafanya ubatili wa mali. Kwani huyo hakuambiwa yaliyomo katika vitabu vya Musa na Ibrahimu aliyefika ukomo wa kutimiza aliyoagana na Mwenyezi Mungu ya kwamba hapana mtu atakayembebea dhambi mwinginewe na kwamba mtu hapati ila malipo ya vitendo vyake mwenyewe na kwamba vitendo vyake vitakuyetangazwa na ataviona siku ya kiyama iwe ni kumtukuza mtenda mema na kumkebei mtenda maovu kisha kila mtu atalipwa malipo anayostahiki na kwamba kwa hakika ni kwa Mola wako mlezi wala si kwa mwinginewe ndiyo miadi ya kurejea na yeye peke yake ni mwenye uweza wa kufanya uso uonyeshe furaha au maudhiko na pia ni mwenye kuziumba sababu za starehe na viki Na hakika ni yeye ndiye mwenye kuondoa uhai na kuleta. Na yeye ndiye aliyeumba vitu kwa jozi, yani dume na jike, binadamu na wanyama kutokana na manii yanayomiminwa. Makusudio ya aya hii tukufu ni kuonyesha uwezo Mwenyezi Mungu mtukufu kwamba yeye ameumba waume na wake katika wanadamu na wanyama wote kutokana na tone la manii ambayo humo humo mnaume na uke na juu ya udogo wake na udhaifu wake ndio chemchemu ya uhai. Umuujiza wa Qurani unadhihirika katika aya hii tukufu ukikumbuka kuwa ulimwengu ulikuwa haujui mpaka hivi karibuni kuwa katika maji ya mwanamume ndiyo zimo mbegu yani sperms na katika maji ya mwanamke na vijiyai yani ova. Ndiyo vikakutana vijidudu vya mani ya mwanamume na vijiyai vya mwanamke vikawa kitu kimoja ndiyo hiyo huwa mimba. Ukweli huu ulitajwa na Kurani kabla ya kuvumbuliwa na elimu za sayansi. Na juu yake yeye ndiyo kufufua baada ya kifo. Na yeye ndiye anayetoa kinachotosheleza na akaridhisha kwa kinacho kinaisha na cha kuweka akiba. Na hakika yeye ndiye Mola mlezi wa hii nyota kubwa inayoitwa Shira, yani Sirius au Dogstar. Makusudio hapa ni nyota hiyo inayoitwa Shira, Aliamania au wanavyoita wazungu Sirius au Dogstar. Nyota hii inang'ara kwa nguvu zaidi kuliko nyota zote ziliomo katika kikundi cha nyota kinachoitwa Al-Kalbul Akbar, kwa kizungu Canis Major au Greater Dog. Nyota hiyo ndiyo inayozagaa sana mbinguni na huonekana kusini ya mstari wa kati wa mbinguni kiasi ya daraja 18. Na kwa jina hilo la nyota ya mbwa ikijulikana hata miaka elfu tatu iliyopita. Katika mabaki ya michoro ya mafirauni wa Misri imeashiriwa pia. Mwenyezi Mungu ameitaja hasa kwa kuwa Waarabu walikuwa wakiabudu hapo kale na pia wa Misri wa zamani. Kwani kutokea kwake upande wa mashariki katikati ya mwezi wa Julai kabla kuchomoza jua kulikuwa kunafikiana na wakati wa mafuriko ya Misri ya kati, yaani katika tukio muhimu kabisa katika ulimwengu huo wa kale. Na tukio hili huenda ndilo lilofanya kuanzisha kuwekea kiwango urefu wa mwaka katika dunia nzima. Kwani kudhihiri nyota ya Shira kabla ya kuchomoza jua hakutokei la mara moja tu katika mwaka. Basi huu ndiyo mwanzo wa mwaka mpya. Na yeye ndiye aliyewateketeza kina adi wa mwanzo kaumu ya Nabii Hudi na akawateketeza Thamudi kaumu ya Nabii Saleh hakuwabakisha. Na aliwaangamiza kaumu ya Nuhu kabla ya kuangamiza Ali na Thamudi. Hakika hao walikuwa wamekithiri kudhulumu na wamezidi kwa waasi kuliko Adi na Thamudi. Na miji ya kaumu Luti iliyopinduliwa juu chini ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeipindua. Akaizunguka kwa kuiadhibu kama alivyoizunguka basi katika neema za mula wako mlezi, una shaka nayo ipi? Hii Qur'ani ni onyo katika jinsi ya yale yale maonyo ya kale walionyo kwayo watu waliotangulia. Kiama kimekaribia na wala hapana kukujulisha wakati kitakapotokea ila mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hivyo nyinyi mnapinga kila la kweli na mnaistajabia kukuikataa Qur'ani na mnacheka kwa kejeli na maskara wala hamlika mafanyavyo wenye yakini nanyi mmo katika pumbao la kutakabari basi msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeteremsha Qur'ani kuwa ni uongofu kwa watu wote na muabuduni yeye tu peke yake mwenye kutukuka kwa utukufu wake